Apirileak hogeita zortzi gaur rastelena da eta uberrion albistegia duzue zare erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia, Xabi? Ba, egarazi, maiatzaren hogeita bostean ospatuko diren Europar autoskundetarako autoskunde maiak soskatu dira dagoeneko? Hautezkunde mailak osatu asmoz berrizarko udalak zuzketa egindu dagoeneko zuk diozun bezala xabi, laroita bat berrio zartar izan dira hautatuak horretan eta horietatik, emez izango dira bederatzi hautezkunde maiatan aurkituko ditugunak, gainontzekoak ordezkoak dira, zehazki maikide bakoitzak bi ordezko izango ditu. Ieslariekiko elkartasun jaia. Etxeratu berri den jaione durairi arrerekin asmoz berriozarta rugari izan ziren larun batarekin bildu zirenak durai bost urte kanpoan emandako ieslaria izaki hainbat adierazpen egin zituen ieslariekiko elkartasun jaialdian oraindik lan asko geratzen zaigu egiteke aipatu eta unaiko hau gehitu zuen polikiari gara eta gure etorrera unren seinale da hortxe bere hautan adierazpenak ba, ba bueno denbora honetan horregon zareten guztiei eta eta gaur hemen zogetzen ari, dantzariai, bazkaria prestatu duzuen guzti, eta, eta hola ez noen bat ere pentsatzen olako harrera goxua egiko nuenik, eta benetan ba, eskertzekoa da. E, oraindik harrera asko ditugu bidean, eh? E, eh, Alfonso ke bezala kolektiboak eh bai. <laughs> kolektiboak e, bueno, aurrera urratsak emateko bere borondatea argia azaltu zuen, biarritzen arritzen zuen e, bueno, e, konponbideari begira eta ieslarien afera konpontzari begira ze urrats ziren eman beharrekoa. Oraindik asko lan asko asko gelditzen zaigu urrats horiek emateko baldintzak sortu sortzeko, bai? Baina, bueno, ba, ba poliki polikiari gara eta bueno, gure etorrera da horren seinalea. Horixek bere adirazpenak, baina bazkal ostean ere jaion edurai berak konponbideren aldeko urratsi buruz komunikatu bat irakurri zuen. Elkartasun azokarako artikulu ezberdinak jaso dira dagoeneko. Presio politikoen aldeko Elkartasun azokaren irugarren edizioa izanik, berriozartar bizilagunak dira dagoeneko artikulu edo produktu ezberdinak ematen horiek erakutsi eta azkenik salduko dira, baina aurretik artikulu gehiago jasoko dira eta horretarako astelenero zulualai elkartean seietatik zortziak arte bilduko dira presoekin solidarioak. Bartxoan langabetuen zenbakia jaitsi da berriozarren. Zuzenki, hogeite emeretzi pertsona gutxiago dira langabezian daudenak. Alere, langabetuen zenbakia potoloa ezaten jarraitzen du. Milatik gorakoa, honekin ezin zenbakien murrizketa joera azpimarratu. Bi urteren baitan, hilabeteka langabetuen zenbakiak hainbat igoera eta jaitsiera sufritu ditu. Hala ere, bi mila amabigarren urteko abuztutik ezatasa milatik jaitsi. Milatik jaitsi. 2008ko lehenengo seieko lur kontribuzioaren gaineko zerga ordaintzeko epea, irekirik. Apirilaren amabostean hasi zen lur kontribuzioaren gaineko zerga ordaintzeko borondatezko epea. Borondatezko ordainketa egiteko azken eguna, maiatzaren ogeita bosta izango da, eta zeru amabi telefonuan nahi zudelaren egoitza elektronikoan, iru ubebikoitz.berriozar.es horri alean zuzenki, egin alezango da, aldiz, elbideratutako ordaintzeko ordainagiriak maiatzaren ugita bostetik aurrera zordonduko dira ordainagiri bakoitzean adirazten den kontu zenbakian. Eta gaia aldatuz, gazte tetratloiaren finalak eh, pasaden ostiralean jokatu ziren. Udaleko gazte saileak antolaturiko gazte tetratloiaren finalak jokatu ziren bai, xabi gazte ugarik parte harturiko txapelketa izanik futbol finalaren ustean estritan zerakustaldiaz gozatu ahal izan zuten parte hartzaileek. Eta gazteria utzi gabe garazi, ikariari elkartea kafe tertulia bat ontolatu du gazteen familiekin diarduetako. Zuzenki drogodependentzien prebentzioan familien paperaz diarduteko, ikariari elkarteak aste arte honetan gazteen gurasoak bilduko ditu kafe tertulia baten inguruan horretan ere. Gurasoek drogei loturiko erakusketa batez gozatu ahalko dute eta itzordua, sen bezala aste artean arratsiko bosterretan gaztelekoan. Eta kilikire zuatzako udal kanpalekuetara joteko sosketa. Gaur, arratxeldean, seietan musika eskolako entzunaretuan egingo da zuzketa eta horrekin. Zuetara joango diren, aur eta gaztetxuen izenak ezagutzera emango dira gaur. Eta gaur kirolen atalean berriozar futbol elkarteari dagozkion emaitzak azalduko ditugu garazitzer egin zuten erregionaleko mutilek. Erregionaleko mutilak irabazien zuten lagunaken aurka jokatutako partida. 0 iru, iru gol berrio zartarrek sarturikoak. Eta emakumezkoak txabi. Erregionaleko taldean e, Peña Esporten kontra ziren larun batean e, eh, arratzaleko iru tarditan eta faian bertan. Eta berdinketa, bat eta bat. Eh. eta gainontzeko emaitzak eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezke. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain, zer dio gaurko egiragarpenak garazi. Xabi gaur zerua odeitxu edo oso deitu egongo dela dio gaurko iragarpenak. txiki egingo du bereziki, eguerdian aizeari daukionean, ipar mendebaldeko aizea ulbizea biliko da gaur, gabean indarra galduz, zeta temperaturak minimoak nahikoa egoko dira, eta maksimoetan aldaketarik ez. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago dato zen orduetan berriozare erratiaren sintonian FMko egun puntu zortzean edo orduro interneten eguzkiplaza.neten Música